Nilqakom għas-seba programm fis-sensiela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit xem li nistaw niftakru minn li moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistaw niftakru nistaw faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistaw najdu li għanna noti memorabli. F'din is-sensiela ta' noti memorabbli, regolarment ngħid li l-intenzjoni hawn hi li niffokaw aktar fuq id-dokumenti storjografiċi milli l-istorja tal-mużika f'Malta bħala metanarrattiva, jiġifieri xi forma ta' ġrajja uffiċjali jew waħda aċċettata mill-biċċa l-kbira tan-nies. Madankollu llum nixtieq niftaħ dan il-programm billi ninkludi aktar mill-perspettiva ta' xi ħadd li kiteb verżjoni tal-istorja mużikali f'Malta u li, fil-fehma tiegħi u ta' diversi oħra, hija tassew notevoli. Qed nirriferi għal Joe Vella Bondinu, l-ktieb tiegħu The Great Maltese Composers, A Historical Context, Lives and Works maħruġ minn Mizzi Books bl-għajnuna tal-APS Bank fl-2016. Vella Bondin kiteb aktar dwar il-mużika ta' dawn l-aħħar 300 sena, mod partikolari eh, f'żewġ volumi mis-sensiela Kullana Kulturali, maħruġa mill-PIN fis-sena 2000. Fil-programm ta' qabel dan jiena semmejt lil Vella Bondin fil-kuntest ta' Batti Bek fil-gazzetti ta' Nartaħat fi frar ta' l-2010. Dan kien mod partikolari rigward ix-xogħol ta' Michelange Vella li tkellimna ftit sew dwaru fl-aħħar programm. U allura illum biex xira li nisimgħu ftit lil Joe Vella Bondin innifsu jitkellem dwar aspetti storiċi tal-mużika fil-knejjes Maltin. Dan minn sensiela ta' programmi ta' Sergio Grech imsejjaħ Marċi, Briju u Vari li oriġinarjament ħarġet fuq Campus FM fl-2011. Il-mużika kif nafuha aħna kif nafuha llum, bl-Ingliż jgħidulha art music, bdiet mill-Knisja. Infatti, l-ewwel mużika li nkitbet kienet għall-knisja, illi kienet adattament tal-mużika Gregorjana illi tat ċans illi kienu jinstemgħu waqt il, waqt il, festi liturġiċi, waqt ir-riti liturġiċi. U minn hemmhekk beda. Issa, inti naturalment trid nitkellem fuq il-mużika fil, Tana tana l-Maltin. Naħseb l-ewwel premessa wkoll irridu ngħidu huwa li din mużika hija fattur importanti mis-soċjoloġija, mill-psikoloġija, mill-ekonomija, mill-istorja ta' Malta. Kif taf inti, qabel l-1964 Malta kienet dejjem maħkuma mill potenzi barranin. Kenna l-Ingliżi, qabilhom kellna il-Kavalli ta' San Ġwan, kellna n-Normanni, kellna l-Arba, etc. etc. Da x'kien ifisser? Kien ifisser il l-Maltin bħala poplu, bħala poplu f'pajjiżu, ma kellu l-ebda sej, l-ebda l-ebda poter fuq l-ekonomija tal-pajis li kienet fidejn il-barranin u importanti u koll fuq il-politika tal-Maltin. Xbaqalom il-Maltin allura? Il-Maltin baqalom l-unika ħaġa li dejjem kienet a beneficju ta' popli bħal dawna, ta' popli minna lebda poter poter reali f'pajjiżu. Infexxew fil-knisja, infexxew fil-reliġjon. Infatti r-reliġjon kif tafaw Malta dejjem kienet qawwija. U dana kien ir-raġuni għaliex hemm raġuni toħra, temma dak kien waħda mir-raġunijiet għaliex ir-reġjun kienet qawwija. U l-Maltin imbagħad inxeħtu fuq il-festi li konna niċċelebraw fil-knejjes tagħna. B'hekk il-mużika tal-festa saret mhux biss ħaġa importanti, imma fis-seklu 19 saret ukoll mezz ta' ta' ta' ġlied bej partit u partit ieħor. Partit li żomma ċertu mużika, nista' nissemmi il-mużika tal-familja Buġeja u nies oħra illi jżommu mal-mużika li kien li kien jikkompon- li kien jikkomponu il-familja Nani. U mhux l-ewwel darba dawn il-partitari ġ- ġew fl-idejn kif da żmien jiġu fl-idej imħabba l-isports, imħabba l-politika u dawn l-affarijiet. Jiġifieri meta nitkellmu dwar il-mużika Maltija, speċjalment il-mużika tal-knejjes, dan huwa l-aspett l-iktar importanti. Il-mużika tal-knejjes għandha l-importanza kbira u Malta għaliex kienet il-mezz li l-Maltin u rew il-kreattività tagħhom fin-nuqqas ta' postijiet oħra fejn setgħu jgħalluha. Ġew ħana mill parentesi żgħira forsi qabel anki ma nibdew il-mixja storika lejn is-suġġett. Kif għandu wieħed iħares lejn il-mużika f'dan il-każ? Hija mużika ħa ngħid hekk biex tikkonferma t-twemmin biex tfaħħar l Alla, l-att reliġjuż ħa ngħid hekk, jew ħa ngħid hekk il-gost, il-kreattività mużikali, l-arti? Il-domanda interessanti. Ir-risposta hija bliema mużika aħna nistgħu infaħħru l Alla. Hmm. Għax wara kollox, il-mużika reliġjuża hija mezz kif infaħħru 'l Alla. Il-Knisja dejjem għamlet enfasi dwar il-mużika Gregorjana bħala mużika l-iktar adattata għar-riti reliġjużi. Però meta tiġi mbagħad għall-poplu, il-poplu dejjem ħass illi iktar jieħu gost anke fil-mużika tiegħu, fil-mużika tal-knejjes, mużika illi toqrob lejn is-sentimenti ta' kuljum ta' dak il-poplu. Infatti, ħannajt ħagħuħ issa dwar l-istorja. Il-mużika operistika għaw Malta dejjem kienet fid-dejn il-barranin u koll. Infatti, il-bini ta' teatru Manuel, il-bini ta' teatru Rjal, ma kienx biex igawdu minnu il-Maltin, imma mbena mill-poteri li kienu jokkumpaw il-Malta għall-gost tagħhom stess, tal-ħbieb tagħhom u tan-nies tagħhom. Iġifieri, il-mużika operistika ma kienx ħaġa li kienu jafu li kienu jisimgħu il-Maltin, imma kienet mużika illi forsi ngħidu għax tal-ġara kollox ifuħ, mużika illi appellat il-Maltin. U fis-seklu 19 dik kienet it-tip ta' mużika li l-Maltin rridu. U biha dan kien il-mezz li provaw ifaħru l-Alla. Kien hemm estremitajiet iva, meta nisimgħu pereżempju l-Laudate Dominum ta' nani. U tant musikora biex ma noqgħodx insemmi ħafna mużika. Tajt dina xinija, dina mużika għat-tip li tixtieq il-Knisja, tip Gregorjan biex ngħidlek, jew inkella tip li tat-teatru, mużika teatrali. Imma Il-Maltin ħassew, il-poplu ħass li dik kienet il-mużika li rridu jisimgħu fil-knejjes tagħhom. Kienu kellhom raġun, ma kellhomx raġun, risposta mhux ħana tgħin definitivament. Il-mużika li tintuża llum ġew fil-knejjes għadha fidila għaż-żminijiet u għas-sekli ta' qabel jew jew inbidlet jew kellek anke xi riformi fl-istorja tal-Knisja. Domanda ta' xi komplikata fis-sens li risposta m'għandix. Bħalissa Ħa nuża kelma forsi mhux adattata, fil-knies nisimgħu ħallata ballata ta' mużika. Hmm. Hemm ċertu festi li għadhom jagħmlu il-mużika tradizzjonali li fiha nisimgħu l-mużika tal-kappella buġġejja, tal-kappella nani. tal-Kappella Djakonu, tal-Kappella tal-Kappella Kamilleri u kappelli oħra. Hawnhekk qed insemmu mużika illi ilha miktuba mill-inqas seklu. Mm. Anzi xi ħaġa xi mużika minna hija miktuba kważi żewġ seklu ilu, speċjalment mużika tal-familja Buġejja. Issa il-Knisja Dejjem insistiet illi l-mużika għandha tkun mezz kif ġiġat li bija tfaħħal l-Alla. U din tip ta' mużika mhux ma kienx favorita mal-Knisja. Infatti. Imma lix kienet ir-raġuni, għax kienet iktar operistika. Kienet operistika U kienet operistika namela sajda hawnhekk għat l-Maltin dik il-mużika kienu jridu, imma mbagħad jekk tara l-inġiba tagħhom fil-knejjes, tajdawna ħasbu il-knejjes huma teatru, mm. għal raġuni illi semmejt il-mużika tal-familja nani. Il-familja Nani kellhom irbit qawwi mat-teatru, mat-Teatru Real, mat-Teatru Manuel qabel. U meta Pawlu Nani l-ewwel wieħed fil-familja Nani li daħal fil-knejjes beda jikteb il-mużika għal riti liturġiċi, il-mużika tiegħu għamilha mużika operistika ħafna. Fosthom l-antifoni, illi għandna paġna kbira, l-antifona bħal antifona Sankte Pawle, mhm. Beata Mater, u tant oħrajn illi huma operistiċi. Mhux hekk biss, meta mbagħad nani kien jikteb xi biċċa mużika, stil operistiku, kien iġib nista t-teatru biex jinterpretawha. Allura d-daqqa tiġi. Allura t-teatru, il-knisja saret kważi teatru, infatti nis kienu jmorru hemmhekk fil-knisja, ħafna drabi kienu jinsaw is-sagrament sa saġġordati fuq l-artal, jagħthom da, anzi jagħthom jagħtu darhom lejn l-artal u jħarsu lejn il fejn kien hemm l-orgni, mm. fil-kappella tal-orgni hemm fuq biex jaraw dawn il-kantanti Taljani Mużiċisti mill-aqwa jinterpretaw dil-mużika operistika. Dan suġġett li tajjeb nidħlu aktar fil-fond fuq waqt din is-sensiela ta' noti memorabbli. U hekk se nagħmlu. E, Mhux fil-programm tal-lum biss. Dan anke għax hemm diversi punti ta' sew interessanti illi tajjeb nresqu bħala noti memorabbli. Pereżempju, waħda minn dawn in-noti hija l-fatt li wieħed mill-membri tal-familja Buġeja illi għadu kemm semma Joe Vella Bondin f'dan recording li smajna mill-2011 huwa Vincenzo Buġeja. Iżda huwa essenzjali jew tal-anqas hekk nemmen jien li ngħidu li dan mhux l-istess Vincenzo Buġeja li hemm monument għalih fil-Mall tal-Furjana, jew il-Konservatorju Vinċenzo Buġeja fid-djar li hemm f'Santa Venera. Il-kompożitur Malti Vinċenzo Buġeja għex bejn l-1805 u l-1860. Kellu biss 55 sena meta miet. Se nisimgħu issa il-kompożizzjoni tiegħu Il-vuċi ta' Gilbert Delicata fil-kompożizzjoni ta' Vincenzo Bugeja Ego eduxi te rrekordjata fl-2020. Qabel ma naqbad eh, truf oħra dwar dan is-suġġett, naħseb li jkun aħjar jekk eh, inkomplu nisimgħu lil Joe Vella Bondini jitkellem dwar dan. Din li ġej issa hija parti oħra mill-istess programm ta' Sergio Grech mill-2011 fejn issa se nisimgħu aktar dwar il-kuntest storiku għal din it-tip ta' mużika. Jekk irridu mmorru lura, lura, lura fl-istorja tal-mużika fil-Knisjes Maltin, irridu mmorru lura għall-aħħar, anzi għan-nofs, tas-seklu tlettax, meta nafu li fil-Katidra tal-Imdina bdiet tinstema' l-mużika Gregorjana. Umbat, iktar il-qoddim dibdiet tinfirex, daħal l-orgni u koll id-daq tal-orgni, umbat fl-1530 ġew għal Malta għaw Malta il-Kavallieri, il-Kavriera ta' San Ġwann. Qed nissemmi il-Kavriera ta' San Ġwann għaliex għamlu differenza kbira fil-ħajja tagħna l-Maltin. Biex ngħidlek poġġew il-Malta fl-Ewropa kontemporanja. Dawn kienu nies ġejjin mill-familji tal-aqwa sinjuri, tal-aqwa nobbli fl-Ewropa u kienu kien jafu x'qiegħed jiġri fl-Italja u f'pajjiżi oħra Ewropea. L-ewwel ħaġa li għamlu kavallieri kienu wara li kellhom l-assedju l-kbir li bnew il-Knisja ta' San Ġwann, li kienet il-Knisja konventwali tagħhom. U hemmhekk għamlu il-Kappella de Mużika. L-istess ħaġa għamlu l-Isqof, għax nassumi li l-Isqof ma rridx ikun inqas mill-Gran Mastru, jew viċi versa. Kien żmien il-polemiċi. Kien żmien polemiċi. U anki fil-kappell, fil-katedral tal-Imdina, l-Isqof waqqaf il- kappella di musika kienet ikkonsisti sew vuċijiet mm. u sew fi strumenti tal-musika. Ġo, forsi anki għal beneficju ta' semmija, issa nkomplu minn hemmhekk. Meta qed tuża l-kelma kappella, eżatt qegħdin nifmu. Iva, nirringrazzjak għax Mhix l-ewwel darba ġiet mistoqsi dik id-domanda. Kappella ma nfissrux il-kappella tas-Salvatur, mm. il-kappella ta' San Gejtan. Mhux il-knisja. Mhux post fil-knisja biex ngħidlek, meta l-kappella de mużika qiegħed nirreferi għal grupp ta' nies li jagħmlu il-mużika. Mm. Ikun hemm is-surmast li jħabbat il-mużika, ikun hemm l-organist li jdoq l-orni, ikun hemm l-istrumentalisti, il-vjolinisti, il-klarinettisti, u strumenti oħra, u mbagħad ikun hemm ukoll il-vuċijiet fosthom il-vuċijiet solisti. Dakka bejniethom fit-terminoloġija mużikali ngħidulhom Cappella di Musica. U dawk kienu l-Cappella di Musica illi fetħi fetħu fil-Katedral tal-Imdina u kif fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Issa, pass ieħor fl-istorja kien il-Konċilju ta' Trentu li kif taf għamel rivoluzzjoni kbira biex nuża kelma forsi qawwija fir-reliġjon nisranija. Kien iż-żmien ukoll tar-riforma protestanta b'Luteru mm. fejn hemmhekk il-Knisja kienet ħadet daqqa kbira, Knisja Kattolka Romana kienet ħadet daqqa kbira. U l-Konċil ta' Trento rrit illi jirriforma il-twemmin nisrani biex kemm jista' jkun jilqa' għal dan it-teddit protestanti. U il-Konċil ta' Trentu kien għamel enfasi qawwija fuq li l-insara għandhom iqimu jivveneraw il-qaddisin. U li l-qaddisin ħaġi ċerta importanza wara Konċil ta' Trentu, għaw ma ta' ġara. Dak iż-żmien attwalment il-popolazzjoni bdiet tikber hawn Malta, u hawn Malta kienet ekonomikament kienet sejra mhux ħażin imħabba l-infiq tal-kavallieri għax kien jibnu l-bereġ, kien jibnu l-palazzi imxeddin ma' Malta kollha, knisja konventwali, illi kienu jħallu fuq ukoll flus f'idejn il-poplu Malti. Issa, mela, għandna l-Konċilju ta' Trentu, għandna l-ekonomija taw Malta kienet sejra tajba u bdew jibnew il-famużi knejjes Barokki ta' Malta li hija waħda mill-ikbar glorji arkitettoniċi illi għandna hawn Malta. Issa jkollok knisja, jkollok knisja sabiħa, trid tagħmel fiha wkoll. Trid jekk għandek il-qaddis il-patrun tal-knisja tagħmlu festa kbira. Mm. tonora għal minnu l-bini. Umbat hawnhekk bdew jitlu dil-mużika, il-mużika mill-kappelli, anki fil-knejjes barra il-katedral u barra knisja konventwali tal-belt. U ħafna drabi in-nies kienu jkunu biex jagħmlu mużika f'dawn il-knejjes parrokjali kienu jkunu ġejjin mill-knisja konventwali u mill-katedral. Fusi fil-katedral kellna lil Il-katidra kellna lil Pawlu Buġġejja, il-Pietru Pawlu Buġġejja li kien il-Maestro di Kappella hemmhekk, u ta' beda jqabdu in-nies biex jagħmel il-mużika fil-knejjes differenti. U hemmhekk bdiet il-kappella di mużika ngħidilha kappella tipika Maltija. Mm. Fejn knisja mhix marbuta F'kappella mhux marbuta ma' knisja partikolari kif kienu l-kappelli di mużika tal-katidral u dik tal-knisja konventwali, din mużika, il-kappella kienet marbuta mas-surmast li ħalaqha. U Buġġija kien imur minn post għall-ieħor jagħmel il-mużika tiegħu. Mużika li ntogħġob, mużika li nistrida, nies kienet trida. Ħanimel pass 'il quddiem. Fl-1830 hawn Malta kellna lil Pawlo Nani. Pawlu Nani dak iż-żmien kien avukat. Imma l-mużika kienu ħassa fih. Mhux hekk biss, illi ħalla ix-xogħol ta' avukat mal-Italja biex jistudja il-mużika. Meta ġilura fl-1838 jekk niftakar sewwa, ġal tal-muħ jagħmel mużika f'żewġ postijiet importanti fil-belt tal-Karmnu u San Pawl. U hemma u hemmhekk qaqqat il-Kappella Nani. Il-mużika ta' Pawla Nani kienet ħafna ħafna ħafna operistika u bdiet nittoġob min-nies. U l-kappella ta', ta Nani bdiet tinxteret. Ta' ta' Ricardo tal-Buġejisti baqgħet pressab ukoll l-istess ma kienet qawwija wkoll. U kien hemm dinna dinna l-apparenza ta' dawn iż-żewġ kappelli li bdew jiddominaw il-knisja il-mużika fil-knejjes Malti. Fil-fatt ġew inti għażiltilna wkoll ehm, silta mużikali u xek eh, minnani forsi anki tintroduċiha ftit. Ħa nisimgħu ftit aħna battuti minna li ovvjament dan mhux programm ta' mużika, imma biex anki induqu ħanajtek eh, dal-ġmiel li għandna fl-istorja Maltija. Din hija il-Laudate Pueri ta' Anton Nani illi kitbet fl-1881. Il-Laudate Pueri hija maqsuma fi tliet movimenti. L-ewwel moviment, it-tieni moviment u hemm l-aħħar moviment tliet moviment. It-tieni moviment huwa dak illi ħan nisimgħu. Hawnhekk nista' tapprezza il-mużika operistika illi kienet tinstema' fil-knejjes tagħna nimxu passiħor ġew ukoll matul din l-istorja tal-mużika fil-knejjes. Fl-1903 kellek uxek il-famuż eh, moto propju tal-Papa Piju Għaxrek Mr. Zbal. Kif affettwa ħanajtek din id-dinja tal-mużika? Kienaw, Sergio, kienaw tempesta kbira f'Malta. Nihdu x'kienaw Malta. Għaw Malta kienaw il-knejjes, il-bicċa kbira minnhom kien kellhom il-mużika jew tanani, eżempju dik il-ledna kemm smajna, kienet toġob il-nis ħafna, mm. kien hemm il-mużika ta' buġġija, kienet tip ta' mużika simili. Xi ġar imbagħad, meta ħareġ il-moto propju, dan fisser il l-mużika ta' nani u l-mużika ta' buġġija ma kienx iktar valida l-Knisja għax il-Papa Piju 10 fil-moto propju tiegħu qal ma ridux dik il-mużika jekk jista' jkun imorru lura għal mużika Taljana jew ekkleżjastika jew egregorjana jew tas-seklu 16 Palestrina u dan affarijiet. Għal ukoll li l-mużika operistika m'għandha bl-ebda mod tkompli tinstema' fil-knejjes tagħna. Soli twal m'għandhomx jinstema' waqt ir-riti reliġjużi. Dan jfisser li l-mużika ta' Nani u ta' Buġeja ma kinitx iktar valida. Dan affettwa lin-nies, illa ħafna min-nies qalu aħna dik il-mużika rridu. Infatti rajt kumment, rajt kumment f'gazzetta, mhux għandek bħalissa qed nikwota bej wieħed u ieħor fejn qal, kieku l-Papa jiġi hawn Malta u jisma' l-mużika li nagħmlu fil-knejjes tagħna, li ħa jagħmel huwa, ħa jikteb moto propju ġdid biex jgħid il-mużika kif kif jagħmluha Malta għandha tkun il-mużika tal-knejjes tagħna. Hmm. Ġifieri biex naraw il-fissazzjoni wkoll b'mod u minn ħafna qed nuża dik il-kelma illi kien hawn. Issemmew diversi kompożituri Maltin notevoli f'dawn l-aħħar ftit minuti ta' dan il-programm. Sinċerament nemmen li hemm lokal sensiera sħiħa dwar dan is-suġġett. Fil-fatt, rrid infittex ftit aħjar fl-arkivji ta' Campus FM biex nara sewwa sew x'hemm aktar illi diġà sar u x'xandar. Intant però eh, se naqbad ma' punt partikulari u mmur x'imkien ieħor bih. Wara l-hekk imsejjaħ motu proprio tal-Papa Piju 10 li għadna kemm smajna xi ħaġa dwaru, bdiet tinstema' tip ta' mużika differenti fil-knejjes ta' Malta u Għawdex. Dan il-motu propju tal-Papa Piju 10 huwa magħruf aħjar bħala Trale Sollicitudini u ħareġ eżattament fit-22 ta' Novembru tal-1903. Fid-deċenju immedjatament wara, forsi anke bis-saħħa ta' dan il-motu propju tal-Papa Piju 10, fil-knejjes Maltin kienet qed tinstema' mużika ta' dan it-tip Il-Kor Gaulitanus taħt id-direzzjoni ta' Colin Apa, bl-innu popolari Fl-Ewwa ta' Mejju, miktub minn Duncan Psaila u l-kompożitur Giuseppe Caruana fl-1927. Dan Caruana u Psaila kienu kitbuh flimkien ma' innijiet oħra intiżi biex jitkantaw mit-tfal tal-iskola. Din il-verżjoni li smajna hawn hija meħuda mis-CD Maria, A Celebration of Marian Hymns, maħruġ fl-2005. Fil-fehma tiegħi dan l-innu huwa tassew skwiżit. Hawn mhux qed ngħid biss mill-perspettiva reliġjuża, imma wkoll mill-aspett purament estetiku ta' din l-għanja. Ma naħsibx li dan huwa x'kellu f'moħħu l-Papa Piju Għaxra meta ħareġ il-famuż motu proprju tiegħu fl-1903. U x'inhu però, din ix-xorta ta' mużika kompliet tiddomina fil-knejjes Kattoliċi ta' Malta u pajjiżi oħra matul il-kumplament tas-seklu 20. Isimgħu naqra din il-verżjoni ta' dan l-istess innu interpretata hawnhekk minn Catherine Bonnici u Rachel Paris madwar sena ilu fil-Knisja Parrokkjali ta' San Pietru fil-Ktajjen f'Breżabuġa. Bi kmiem li kull żmien. Il-qofol ta' din is-sensiela huwa li nsibu evidenza storika li minnha nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi sfond storjografiku. Dan is-suġġett li tkellimna l-aktar dwaru llum inkomplu dwaru darb'oħra. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-għan ewlieni huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifmu aħjar mumenti tassew straordinarji mill-imgħoddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament nipprovaw ninsġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. Importanti li barra li nevalwaw il-passat u nifmu ftit aħjar x'ġara fl-imoddi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa. Fil-programm tal-lum dan se nagħmluh permezz ta' recording minn ftit tal-ġranet ilu tal-kantanta Nadina Ksisa flimkien mal-mużiċisti Joe Debono u Manuel Pulis. Din hija l-interpretazzjoni tagħhom tal-poeżija Lil Ommi ta' Rużar Briffa, li oriġinarjament iltqajna magħha fl-album Il-Ħoss tal-Għabex ta' Nadina Ksisa, maħruġ fl-2019. Minn dan il-recording live esegwit waqt Sara Taron fuq Television Malta ftit tal-ġranetilu minn Nadina Ksisa flimkien ma' Joe De Bono u Manuel Pulis, naddu issa biex nisimaw kanzunetta popolari Maltija interpretata minn dawn l-istess esponenti. F'dan il-recording li ġej issa ma' Joe De Bono u Manuel Pulis, jisibu koll lil Oliver De Gabriel jakkumpanja lil Nadina Ksisa f'din il-verżjoni ta' Alu li raw. Thank you. L-interpretazzjoni live ta' Alu Riraw ta' Nadina Ksisa waqt l-APS Summer Festival fl-10 ta' Lulju tas-sena l-oħra l-2020 meta konna ħsibna li l-pandemija kienet ħallit Malta. Xi mument jaf ikun interessanti naraw naqra x'inhuma l-aspetti storjografiċi tal-mużika f'Malta matul iż-żmien tal-pandemija attwali. Ba dik xi ħaġa għal darbora. Issa xtaqt insamakom silta oħra ta' dan il-materjal ranġat minn Joe Dabono għall-album Il-ħons tal-abex ta' Nadina Ksisa. U propju mill-kunċert tat-tnedija tal-album ta' Nadina Ksisa, Il-Ħoss tal-Għabex, li sar fit-Teatru tal-Università l-Qadima fil-Belt Valletta nhar l-ewwel ta' Diċembru tal-2020. Se nisimgħu Lament bil-kliem ta' Franz Baldacchino l-Budaj. U bil-lament tal-Budaj kif interpretat minn Nadina Ksisa f'dak l-arranġament ta' Joe Debono, niqfu hawn għan-noti memorabbli tal-lum. Tajjeb ninnutaw li dawn l-aħħar tliet siltiet li smajna għalkemm rbattom jiena mal-album Il-Ħoss tal-Għabex ta' Nadina Ksisa, dawn li smajna mhumiex il-verżjonijiet illi hemm fl-album huma tliet verżjonijiet differenti ta' siltiet minn dan l-album irrekordjati live. Jiena nittama li jekk qed issegwi dawn il-programmi mod regulari qed tibda tara sew x'qed nipprovaw nagħmlu hawn. Qed naraw bil-mod x'inhuma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu s-snin Il-mużika oriġinali ta' Mario Cordina għal Pilbus Biss mill-proġett Lejla Maltija. Ġibna f'tmim is-seba' programm fis-sensiela ta' noti memorabbli flimkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabbli tal-lum kienu dwar Vincenzo Bugeja, Pawlu Nani, Duncan Psaila u Giuseppe Caruana, kif ukoll Nadina Ksisa. Noti Memorabbli huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull narta tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni narta tlieta fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar.